Soy Erika Paola Sandoval Báez, estudiante en Tecnología en Obras Civiles, seccional Duitam. En la planicie muisca, esclarecidas manos, plantaron tus banderas eco victorioso de gestas libertarias se une a la epopeya que se inició. A Colombia en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, proclamas en las voces de la juventud visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orientas tu ser, alma mater excelsa maestra, plinto sacro de vida y saber. Van tus hijos dotando las mentes dejando su afán, con pinceles tus sueños logrando y en la ciencia creando la paz.